kur atsiranda karai, iš kur tarp jūsų kivirčiai, ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sanariuose. Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti? Tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote tik savo įnoriams patenkinti. Jūs, svetimautojos, argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystėj su Dievu? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku. Gal manote, kad raštas veltui sako, pavidulingai trokšta jis dvasios, kurią apgyvendino mumise – bet jis duoda dar didesnę malonę ir todėl sakoma, Dievas priešinasi išpuikeliams, o nuolankiesiems teikia malonę. Taigi būkite klusnus Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas nusidėjėliai, nusivalykite širdis besiblaškantieji, pažinkite savo skurdą, liūdėkite ir raudokite. Jūsų juokas te pavirsta gedulu, o džiaugsmas liūdėsiu. Nusižeminkite prieš viešpatį, tai jis jūs išaukštins. Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų. Kas apkalbinėja arba teisė savo broli, tas apkalbinėja ir teisė įstatymą. O jeigu tu teisi įstatymą, vadinasi, esi ne įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Tačiau tai yra vienintelis įstatymo leidėjas ir teisėjas, būtent tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kasgi tu toks, kad teistum artimą? Nagi jūs, kurie kalbate, Šiandien arba rytoj mes keliausime į tą ir tą miestą, tenai prabūsime metus, versimės priekybą ir pasipelnysime. Jūs juk nežinote, kas jūsų rytoj laukia. Ir kasgi jūsų gyvybė? Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Verčiau sakytumėte, jei viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį beitą o dabar jūs girėtės iš savo pasipūtimo. Ir kiekvienas toks girimasis yra netikęs. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda.